Në fillim të këtij takimi fillimisht Allahun xhel-le ue ala falënderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdatat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Pas një shkëputje për arsye të shumta, po rikthehemi përsëri në ligjëratën tonë të ditës së shtunë. Dëshira e madhe ka qenë që të vazhdojmë tutje me këto ligjërata në xhami, sikurse edhe kemi filluar më herët, mirëpo për shkak të rrethanave të pandemisë dhe arsyeve të tjera, që mos të vonohemi më shumë me dersin, kemi preferuar që të fillojmë në versionin online, e ndoshta së shpejti inshallah kalojmë edhe në xhami sikurse ka qenë tradita e zakonshme e derseve tona. Mirë besoj që kjo është më tepër aspekt teknik, nuk na pengon, meqë elhamdulillah këto mjete kanë lehtësuar shumë komunikimin mes nesh dhe me rëndësi është që të përcillet mesazhi, me rëndësi është që ne të komunikojmë mes vete, me rëndësi është që ne të jemi të gjithë së bashku rreth sofrës së shpalljes, të marrim udhëzimet e duhura pavarësisht nga çfarë rruge na vjen, a direkt, a inçizim apo çka do të qoftë tjetër. Ë në ciklin e fundit kemi trajtuar surën Er-Rad, e kemi komentuar surën Er-Rad, alhamdulillah, dhe kemi përfunduar tefsirin e kësaj sureje. Kurse prej sonte, inshallah, fillojmë me një cikël të ri ligjëratash, respektivisht një me një temë të re, e që ne pa dyshim se kemi nevojë të trajtojmë tema të shumta. Ka shumë tema që ne kemi nevojë për to. Dhe meqë është kështu situata, nuk është lehtë që njeriu të përcaktohet për temën e duhur. Ngase sa përcaktohesh për një temë, të del në pah tema tjetër, jo kjo më e rëndësishme. Do të thotë përcaktimi i temës është një sfidë, është një sfidë. Ngase njeriu ka dëshirë që me trajtu sa më tepër tema, Dhe ka dëshirë që ato sa më shpejt të kryhen, ndërsa koha normalisht nuk na e mundëson ta bëjmë shpejt. Pastaj renditja e tyre në kuptim të prioriteteve edhe kjo është një sfidë, andaj nuk ka qenë e lehtë që të përcaktohemi për temën e radhës. Ë tema e radhës të nderuar vëllezër dhe motra është temë që ka të bëjë prapë me komentin e Kur'anit. Ngase nuk duhet shkuar larg fjalës të Allahut xhel-le ue ala, edhe pse padyshim ne kemi edhe për trajtimin e fjalës të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ngase është pjesë e shpalljes, padyshim edhe këtë do ta bëjmë inshallah së shpejti në të ardhmen. Mirëpo, si vazhdimësi e temave tona të tefsirit të surës Rad dhe problematikës që kemi tentuar me e trajtu në kuadër të surës, mendoj se është e domosdoshme të bëhet edhe një vazhdimësi e, e, e, e, e këtyre temave pikërisht rreth fjalës së Allahu xhele xhelaluhu. Në Kur'an ka shumë tema, në Kur'an ka edhe komente të sureve, pastaj ka domethënë brenda sureve kemi trajtuar rrëfimet kuranore, pra me rrëfimet kuranore, pastaj ka tema që kanë të bëjnë me rrëfimet e pejgamberve të Allahut tebareke ve teala, me urtësitë kuranore, e shumë tjera. Mirëpo është edhe një gjë në Kur'an që është me të vërtetë e rëndësishme shumë, por jo e trajtuar sa duhet. E që ka të bëjë me betimet e Allahut në Kur'an. Allahu xhele ue ala në Kur'an betohet. Dhe duhet kuptuar pse Allahu betohet, për çfarë Allahu betohet dhe çfarë ne përfitojmë nga këto betime hyjnore. Konsideroj se është shumë e rëndësishme sikurse do ta trajtojmë inshallah me lejen e Allahut të madhëruar në vijim të kësaj ligjërate apo të këtij takimi sonte e besoj që do të shpaloset edhe më tepër rëndësia dhe domosdoshmëria e, e trajtimit të këtyre temave edhe në vijim kur fillojmë praktikisht me i trajtu këto tema pastaj edhe me ajete të Kuranit. Kryesisht në nëse i i i i përcjellim betimet e Allahut në Kur'an, do të shohim se Allahu xhele ue ala është betuar në vende të ndryshme në Kur'an. Mirëpo është interesant të nderuar vëllezër e motra, se e, shumica dërmuse e betimeve janë në periudhën mekase, Do të thotë ku ka qenë atje kontestimi shumë i madh rreth besimit në Allahun xhele ue ala, ku ka pas trysni, ka pas presion, nuk ka pas liri të mjaftueshme për zbatimin dhe praktikimin e fesë, ë ka pas atje ofendime, akuza të ndryshme e kështu me radhë, gjejmë se pikërisht në këtë periudhë Allahu xhele ue ala përdor metodën e betimit për të përforcuar kuptime të caktuara, për të vërtetuar fakte të caktuara e kështu me radhë. Dhe periudha mekase është shumë e veçantë, domethënë se ka të bëjë me një periudhë që muslimanët kanë qenë domethënë të shtypur, të dobët, por krahas asaj që është po ashtu interesant është periudha e formimit, është periudha e e e e e e e e ndërtimit që pastaj mbi këtë bazë të ndërtuar fort dhe mbi këtë e e e e e themel të të të vendosur dhe rrënjë të të të të thelluara thellë në tokë Pastaj lehtë është të ndërtosh ndërtesën dhe të vendosh kate e kate sado që ke dëshirë. Pa bazë të shëndoshë nuk qëndrojnë katet, nuk qëndrojnë shtëpia, nuk qëndron kulmi, asgjë nuk qëndron pa bazë të shëndoshë. Andaj ne jemi ende jemi në shpesh herë, shpesh herë ne e gjejmë veten se kemi nevojë ende të merremi me baza të fuqishme që realisht e forcojnë kuptimin tonë të fesë, e, e, e, e forcojnë zemrën tonë, që të jetë stabile e qëndrueshme në rrugën e Allahut tebareke ue teala, ndërtohet mbi bazën e kuptimeve të duhura e të tjera me me radhë. Prandaj vetvetiu nga kjo hyrje në këtë temë shohim se domethënë kemi me diçka të të rëndësishme shumë. Në anën tjetër, ajo që kisha pasur me përmend fillimisht është se Kur shohim se Allahu tebareke ue teala, domethënë si e ndërton betimin. Betimi, betimi i ka tri komponente të nderuar vëllezër e motra. Tri komponente domethënë që secili komponent nga këto komponente të të të të, të këtij betimi është shumë i rëndësishëm për ne. Shumë i rëndësishëm për ne. Secili komponent ka mesazhe të rëndësishme edukative, ka porosi, ka udhëzime, ka mësime për jetë. Komponenti i parë është, domethënë, kush po betohet? Është shumë me rëndësi. Edhe në përditshmëri, domethënë ka dikush betohet, po s'është me rëndësi betimi i tij? A ka dikush që kur betohet, ai do me e kuptu shumë seriozisht? Në këtë rast, kur flasim për betimet që janë në Kur'an, kush po betohet? Allahu xhel-le ue ala. Si Allahu betohet? Allahu s'ka nevojë të betohet. Mjafton fjala e tij. Mjafton lajmi që vjen nga ai për neve si besimtar. Për kë do qoftë. Mjafton, mjafton për neve bindje se Allahu ka thënë mjafton. Pse Allahu betohet? A vetë fakti që Allahu betohet për ne është me një rëndësi të veçantë. Kush po betohet? Kush? Allahu xhel-le ue ala. Shikoni të nderuar vëllezër e motra. Në Kur'an ka edhe betime të tjera, Madje shejtani është betu. Fe bi izzetika la ughwiyannahum ajma'in. Betohem në madhninë tënde se këta kam me i deviju. Edhe shejtani është betu. Po ne nuk e marrim parasysh shumë betimin e tij. Ngase nëse lidhemi me Allahun tebareke ue teala, betimi i tij tekefundit s'është për ne me rëndësi. Mirëpo kur Allah betohet, është diçka tepër e veçantë. Është shumë specifike. Kush kush betohet? E dyta, domethënë gjejmë se në çfarë Allah betohet. Betohet Allah tebareke ue teala, domethënë sikur do ta përmendim më vonë në në në gjëra të caktuara. Në çfarë Allah betohet? Për shembull, Allah betohet të nderuar shikues, vëllezër e motra. Allah betohet në veten e tij. Allah betohet në Allahun. Allah betohet në Kur'an. Allah betohet në, në krijesat e tij. Në çfarë krijesa? krijesa madhështore, krijesa që kanë peshë, kanë ndikim të madh në jetën tonë, krijesa që me të vërtetë ë ë ë ë janë mbreshtëlënëse. Kri, krijimi i tyre është mahnitës. Allah betohet në to. Pse Allah betohet në kodra, në male, në diellin, në hanën? Gjejmë se Allah betohet në kohëra të caktuara, në paraditen, Për shembull si kohë në natën, në ditën, Allahu betohet në këto. Çfarë simbolike ka ky betim për neve? Si duhet kuptuar na këto krijesa? Çfarë raporti duhet kemi ne me këto krijesa? A thua Allahu xhelle ue ala kur betohet në këto krijesa, aludon në diçka? Ka mesazhe kjo? Shumë. Pse Allahu betohet në ditën e Kiametit? La uksimu bi jaumi l'kijame, betohem në ditën e kiametit. Pasi Allah betohet në detalet e ditës së kiametit, që ka me ndodhë. Edhe ky betim i Allahut në këtë është shumë me rëndësi. Shikoni për shambull të nderuar vllezër dhe motra. Në jetën e përditshme. Njeriu i sinqertë, njeriu që ka fjala e tij peshë. Dhe më i si nuk betohet për gjithçka. Domethënë kur ai betohet për diçka. Të jep me kuptu se e ka të veçantë këtë, specifik, nuk betohet gjithçka. Dhe Allahu përzgjedh nga tërësia krijesat e tij të betohet në diçka. Pse betohet në to? Në kiamet betohet Allah xhelle ue ala. A ka kjo për ne një domethënie? Edhe kjo është me rëndësi. Pastaj për shembull kemi Allah betohet në kohra të ndryshme. Betohet Allah xhelle ue ala në kohra të ndryshme. Betohet Allah në paradite, në natë, në ditë, sikurse thamë. Pastaj Allah betohet në vende të ndryshme. Ue Tur. Për shambull, Allah betohet në kodrën Tur. Ue hadhel beledil emin. Betohet në këtë vend, në këtë qytet, të shenjtë, të sigurt besnik, betohet Allah në Meke. Andaj, çfarë domethënie ka? Domethënë, shikoni, paska kohra, paska vende, paska krijesa, që kanë tretman të posaçëm, që duhet jenë objekt i meditimit, objekt i trajtimit të posaçëm për neve, meqë Allah i ka përzgjedhë që të betohet në to. Këto janë temat ma që neve na duhet të merremi me to, se ka se do ta përfundojmë në fund. Pse na me u marrë me këto tema? Ka zakonisht të nderuar vëllezër dhe motra, ë kjo pse na duhet neve kjo temë bëhet në fillim. Nuk e kam bë n'fillim. Ngase dua që të mbetet kjo pjesa e fundit e trajtimit tonë, të mbetet në kokat tona mos ta harrojmë. Dhe Allah betohet në këto. E, e, e, e, e në të tjera që do t'i trajtojmë inshallah së bashku. Prandaj komponentët e betimit janë kush po betohet? Allahu xhelle xhelalu. Në çfarë Allahu po betohet? E trajtuam domthon se në çfarë Allahu xhallahu po betohet. Mirë, për çfarë Allahu po betohet? Pasha paraditen, pasha natën, betohem në diellin, betohem në hanën. Për çfarë? Për çfarë Allahu betohet? Betohet Allah për tema të caktuara madhore. Kjo është ende më e rëndësishme për ne. Domthon, Allahu nuk betohet për gjithçka. nuk betohet për gjithçka. Por ajo që Allahu betohet për te, me të vërtetë duhet të jetë për neve shumë shumë domethënëse. A thu vall këto tema që Allahu betohet për to? A janë me këtë peshë në jetën tonë? A janë me këtë rëndësi në jetën tonë? A na bëjnë përshtypje këto betime të Allahu xhallahu ala për tema madhore? Pra dijetarët e kanë përmbledhë, domethënë, tematikën e betimeve, për çka Allahu betohet në katër tema kryesore. Në katër tema kryesore. Për çka Allahu betohet? Allahu betohet për tauhid. Inna ilahakum lawahid. Me të vërtetë Zoti juaj që është i vetmi që meriton të adhurohet është një. Kjo temë e madhe. Allahu betohet për këtë fakt, për këtë realitet. Kene parasysh, nuk ka të adhuruar pas Allahut. Për me kuptu me kuptu kush është Allahu, kush është ë ë ë ë besimin, si çka është besimi n'te, adhurimi n'te. Do këtu i përfshin vetën e tij që është të betuarit në besim. Do Allahu betohet Me kodra Allahu betohet, me kohra Allahu betohet, me vende Allahu betohet, me emrin e Tij Allahu betohet, me pejgamberin e Tij Allahu betohet, me librin e Tij për çka? Betohet për të na treguar realitetin e besimit në Allah xhallahu ala. Rëndësinë e këtij besimi. Domthon Allahu po betohet për temën e besimit. që përfshin Allahun xhallahu ala në këtë rast po edhe fjalën e Allahut te bareku teala. Domthon nga nga a, a temat që Allahu për to betohet është Kurani. Është Kurani. Innahu la qawlu rasulin karim. Allahu betohet me disa gjëra që kur do t'i përmendim detajisht normal, pastaj ka thotë innahu la qawlu rasulin karim. Betohet se kjo është fjalë e zbritur e ardhur përmes të dërguarit besnik, i cili nuk e ka nuk e ka dredhu, nuk e ka lejthit, nuk ka harru, nuk ka shtu, nuk ka paksu asgjë nga fjala e Allahut xhallahu ala, ka ardh sigurt e pastër nga Allahu xhallahu ala. Tema e dytë që Allah për të betohet është, e para, Besimi në Allahun dhe besimi në fjalët e Allahut xhallahu ala. Sa kuptojmë saktësinë dhe vërtetësinë e këtyre fjalëve. E dyta, Allahu xhallahu ala betohet domethënë në vërtetësinë e pejgamberllokut. Yasin wal Quran al Hakim. Allahu betohet në Kur'an. Allah betohet me Kur'an për çka? Inneke lemin el murselin, Me të vërtetë ti je nga të dërguarit e Allahut xhalla xhelaluhu. Betohet Allahu se pejgamberi është pejgamber i Allahut, i saktë, i vërtetë, temë e madhe kjo. A thu vallë, ne karshi kësaj teme për shembull të pejgamberllëkut, a kemi plotsu të gjitha kërkesat e duhura për ta plotsu besimin në Allahun xhalla wala dhe besimin në pejgamberin? Normalisht besimi në pejgamberin është të besuarit në atë se është pejgamber i Allahut, po në rregull. A ka diçka përtej kësaj? Ajo për çka na po ju flasim do të ndodhë. Innema tuadun, ajo për çka po ua tërhekim vërejtjen juve, kujdesuni, do të ndodhë. Do të ndodhë gjithsesi. Pra domethënë, kaq ka, e, domethënë, gaflet, huti te njerëzve, habi në këtë jetë dinamike, saqë Allahu xhalla është betu në këto tema madhore që të na e këthen vëmendjen vazhdimisht në temat e mëdhaja. Për këtë arsye, Allahu betohet, sikur thashë, me ato krijesa, me mbikrijesa Allahu betohet me me me, me vetën e tij, me Kur'anin e tij, me pejgamberin e tij, me kohra, me ditë, me vende, me kështu me radhë. Për çka? Për tauhidin, besimin e pastër, për Kur'anin, betohet Allahu për pejgamberllokun saktësinë, betohet Allahu për ditën e kiametit. Pastaj thotë pejgamberit sa Thuaju, Allah për po këtë betohet. Dhe për çfarë Allah betohet? E kjo është e katërta shumë me rëndësi. Allah betohet, domethënë, me gjithë ato që i përmenda më herët, për çfarë? Betohet edhe për gjendjen e njeriut dhe cilësitë e njeriut. Njeriu kalon në gjendje të caktuara, kanjëherë nuk i din këto gjendje, nuk i pranon. Allahu xhallahu ala betohet për të treguar për shembull pozicionin e njeriut. Nderimin që Allahu ia bën njeriut. Dhe çfarë e bën njeriun të nderuar? Dhe çfarë e bën njeriun të nënçmuar të përulur? Betohet Allahu këtu. Do që ne ta kuptojmë drejt se këto janë standardet e ngritjes dhe këto janë standardet e nënçmimit dhe përbuzjes. Jo larg kësaj. E sot kemi fatkeqësisht përmbysje të kritereve të duhura. Kush është i ngritur? Me çka ngritesh? Me çka ulesh, me çka poshtnohesh, me çka përbuzesh, me çka? Ka standarde katastrofike që përdoren. Dhe kryesisht njerëzit sot i përdorin standardet materialiste për të vlerësuar suksesin dhe dështimin. E Allah betohet që të na e largon këtë, domethënë, ë ë ë ë këtë ngulitje të këtyre koncepteve të devijuara të gabuara. Betim gjitha këto krijesa për çfarë? Për njerin. Pastaj Allahu xhalla betohet për cilësitë e njerit. Për të thënë se qiky je ti, bindu. Wel adiyati dabha, muriyati qadha. Allah betohet në kuaj që vrapojnë. Betohet Allahu xhalla wa ala në këto krijesa madhështore që ndihmojnë shumë njeriun në jetën e kësaj bote. Për çka? Për çfarë Allah betohet? Se njeriu ndaj Allahut është mosmirënjohës. Betohet me gjitha këto krijesa se njeriu është ndaj Allahut mosmirënjohës. Njeriu nganjëherë këtë nuk e pranon. Mund të jetë, domthon, mund të jetë ë polemizues në këtë aspekt. Allahu betohet ky je ti, ti je mosmirënjohës. Ti je përbuzës i begative. Ti je ai që Allahu t'i jep vazhdimisht begati dhe kur të mungon diçka, ti gjitha këto i përmbys. Ti je ai që harron me një sprovë këto begati, ti harron, ti je qiky. Po meqë njeri është harrestar, meqë njeri është polemizues, ue kanel insanu ekthera shejin xhedela. Allahu kështu i thotë njerit, njeriu për shumë sene polemizon, s'e pranon. Allahu betohet, betohem në këtë krijesën, po të betohem se qiky je, unë po të betohem se ky je. E kur Allah betohet, edhe pse thashë, Allah s'ka nevojë të betohet. Mirëpo betohet që, sikur do t'i përmendim qëllimet e betimit, betohet për t'i tregu njerit se ky je ti, E këto janë temat kryesore, domethënë, na duhet me u marrë me këto tema. Temat e besimit, temat e Kur'anit, temat e pejgamberlukut, kejt shumë ka temat e pejgamberlukut, temat e kiametit, temat e vetvetes, kush jemi ne edhe kush duhet të jemi ne. Dhe si të jemi. Ne kush jemi, Kush duhet të jemi, si të jemi dhe si të mbrohemi që mos të jemi ndryshe. Nga ajo që Allahu ka kërkuar për neve. Allahu është betuar në këto tema madhore. Dhe kështu ne e rregullojmë sikur ta përmendim në fund jetën tonë. Dikush sikur e bëra pyetjen në fillim, të nderuar vëllezër e motra. Ka mundësi të pyetet në moment domethënë që a thu vallë Po mirë, kuptum këto temat madhore, po meqë Allahu i ka përmend, meqë Allahu flet për to, Domethënë, e, e, është ta, është ta, kanë mujtë këto tema të, e, të, të, të spikaten, kanë mujtë këto tema domethënë të, të, të, të shpërfaqen të rëndësishme, pa betim. A thua, vallë, çka qëllimi i betimit? Qëllimi i betimit çka është? Shikoni të nderuar vëllezër e motra. Edhe në qëllimin e betimit ka udhëzime edukative. E ne kjo temë nga gjitha anët na edukon, Na edukon thash nga, nga uh, aspekti kush po betohet, pastaj me çfarë po betohet, pastaj për çfarë po betohet, pastaj, do, pse po betohet Allahu tebareke ve teala? Pse Allah betohet? Më së pari të nderuar, dhe motra, Allah xhelle ue ala betohet, do nga mësimët është që, ta madhërojmë Allahun tebareke ve teala. Shko, ne jemi ndaluar të betohemi pos në Allahun xhelle ue ala. Ndërsa bën. Bën çfarë don, betohet në çka don, nuk e kufizon askush, nuk e merr në llogari askush, Allahu xhalla wala. Andaj Allah tha la yus alu amma yafal. Ai nuk pyetet për atë çfarë bën, ngase është Allahu xhalla wala. Pa nuk është veç që Allah na ka ndaluar ne me u betu në kodra, a në baballarë, ai po betohet. Me të kallzu se është Allahu xhalla wala, nuk jemi të njëjtë. Me kuptu pozicionimet, ti je robi, ti duhesh me ndëgju, është Allahu xhalla wala është ai që bën çfarë don. Ngase ai vepron me dijen e tij, me urtësinë e tij, me drejtësinë e tij e kështu me radhë. Ne kemi nevojë që t'i kuptojmë pozicionimet. Ti e ke këtë detyrë. Ndërsa Allahu xhallahu ala është tjetër, lejse kemithlihi shej, nuk i ngjan atij askush. Dhe madhërimi i Allahu xhallahu ala. Edhe edhe madhërimi i Allahut në këtë pikë edhe në të drejtën që e ka Allahu xhallahu ala, me u betu në çka don e para dhe kur sheh në çka betohet, krejt çka Allahu betohet përveç vetes tij dhe fjalës tij, janë krijesat e Allahut tebareke ve teala. Janë krijesat e Allahut xhallahu ala. Dhe Allahu përzgjedh nga krijesat që të betohet në to, në ato që Allahu don. Pastaj Nga qëllimet e betimit është ajo që aluduam vazhdimisht që nga fillimi i këtij takimi është që ta kuptojnë rëndësinë dhe madhësinë e asaj me çfarë Allah betohet. Dhe nëse Allah betohet në natën, dhe po, është e rëndësishme nata, është begati e Allahut xhelle ue ala. Nëse Allah betohet në paraditen, është e rëndësishme paraditja. Nëse Allah betohet në Mekë, është me rëndësi. E po mbi çfarë bazë ndërtohet rëndësia e këtyre gjërave? Me kuptu. Pse është dita e rëndësishme? Pse është nata e rëndësishme? Ne i kemi përzi këto gjëra. Shiko për shembull, uh, kur ka qenë Ebu Bekri, radiallahu ta'ala anhu në momentin e vdekjes, Dhe tashmë ishte caktuar që pas tij të vinte Omeri, radijallahu anhu, udhëheqës i muslimanëve. Abu Bekri po ia jepte porositë e fundit Omerit, po ia barte përvojat e tij, këshillat e tij, si të vazhdonte tutje me udhëheqjen e muslimanëve. Çfarë i tha? I tha wa alam dije se Allahu kërkon prej teje punë gjatë ditës, la yaqbaluha bil lejl, nuk ti pranon natën. Dhe Allahu kërkon prej teje punë gjatë natës, nuk ti pranon ditën. Ti me kuptu çka bëhet ditën, çka bëhet natën. Me shfrytëzu ditën në kët e natën në kët. Andaj përmbysja e, e, e, e kuptimeve, injorimi i begative, mosnjohja e gjërave të caktuara, realisht ka bërë që domthonë të zhvlerësojmë begatitë. Dhe në anën tjetër, vlerësimin që është dashur t'u japim këtyre begative, tash i japim gjërave të tjera që realisht nuk po them që janë pa vlerë, po jo me rëndësinë që ne na po ja japim fatkeqësisht atyre. Jo me rëndësinë që na po ja japim. Po ne kena këtë vëmendje, po stora kodra më stora. Dielli e gjitha këto që Allah betohet në to janë krijesa që kanë te Allahu xhallahu rëndësi. Shiko sot veç kur i shi kodra me bjeshkve të mëdha, Allah betohet në to. E tjera, e tjera. Gjithashtu nga qëllimi, nga qëllimi i, i, i, i e, betimit është rëndësia e temave që Allah për to betohet. Më më herët është rëndësia e, e, e, e a, a, asaj që Allah me te betohet. Krijesat e Allahut xhelle, po dhe Kurani e kështu me radhë. Ndërso tash po flasim për rëndësinë e temave. Ngase ne jemi në krizë për tema, fatkeqësisht domethënë sot, ne si muslimanë, në masë të madhe, ja huqim temat tona. Shpeshherë nuk mirim me tema që na përkasin. Jemi pjesë të debateve, diskutimeve, domethënë kërkimeve, të temave të caktuara që nuk po them që janë komplet padobishme, po nuk janë temat tona, ose së paku janë temat tona, Por jo me këtë rëndësi, jo me këtë prioritet, jo me këtë madhësi, jo me këtë angazhim. Andaj, Allah na tregon se këto janë temat e juaja. Ne edhe te surja Ra'd, shpesh e kemi thënë këtë. A je duke u marrë me tema që të përkasin? Dhe kjo do të jetë porosia e fundit për këtë, për këtë uh, uh, takim, sikur do të përmend në pikën vijuese. Don. Qëllimi i betimit është na vetëdijëson Allah për temat madhore. Meqë unë, Zoti i gjithësisë, po betohem për këtë, për këtë temë, po them shumë është e rëndësishme, që edhe jam betu për te, atëherë, si është reagimi yt? Si është reagimi yt? Të nderuar vëllezër dhe motra, merre nga jeta e përditshme. Një njeri që është serioz, i besueshëm, kurrë nuk gënjen. Jemi mësuar prej tij ta flet vërtetën, edhe ai duke u betu thotë, Pasha Allahin, nuk i kena punët mirë. Nëse është faraziku, e kupton se rrezik e çështja apo? Ose në informatë të caktuar të jap, e merr shumë, shumë seriozisht. Prandaj, vetë temat janë serioze. Dhe kur Allahu xhallahu ala, ia shton trajtimit të temave betimin, në që do të jetë shumë, shumë serioze. Dhe a është me peshë në jetën tonë dita e kiametit? Si e trajtojmë na kiametin? Fatkeqësisht dita e kiametit për ne si musliman ma tepër është një kusht nga kushtet e besimit që mjaftohemi me besim të se që është, domethonë, një temë e përditshme aktuale që ne në baza ditore mirremi me këtë temë. Me gjithë atë që ka të bëjë me të marrët me këtë temë, e dikush thotë, e qysh m'u marr, ta shpjegojmë kur vijmë te betimi për këtë temë inshallah. Mirëpo, mjafton kjo për të aluduar në atë se sa janë me rëndësi këto objektiva fetare që Allahu xhallahu ala i realizon përmes betimit në gjëra të caktuara. Nga qëllimet e betimit është edhe përforcimi i një të vërtete. Innaka lamin al-mursalin, ti me të vërtetë je nga pejgamberët. Domethonë që ose Allah betohet se do të ndodhë dita e kiametit. Allahu betohet se do të ndodhë dita e kiametit, na e dim. Mirëpo, a jemi me bindje të mjaftueshme? E betimi e ka rolin e shtimit të bindjes. Dhe ne si musliman kena problem me bindjen, jo si nivel fillestar, në kuptim të asaj që nënkupton pranimin e asaj që Allah ka. Jo. Po bindja e cila realisht pastaj dikton veprime të caktuara. Na mundson që të kemi orientim të caktuar e kështu me radhë. Prandaj kemi nevojë për bindje. Dhe nga objektivat e betimeve hyjnore është pikërisht kjo. Përforcimi i temave të caktuara, i saktësisë, i vërtetësisë së fakteve të caktuara. Sikur që thashë, innama tu'aduna lawaqi ajo për çka ne ju kemi tërheq vëmendjen do të ndodhë, lawaqi do të ketë vaki përnime andaj e vërteton e ma tepër shtohet bindja e ushqen zamrën Gjithashtu të nderuar vëllezër dhe motra, nga objektivat e nga objektivat e e betimeve hyjnore është edhe kujdesi i Allahut për neve. Që e shton dashninë tonë ndaj Allahut xhallahu ala. Allahu xhallahu ala në Kur'an përdor metoda, mënyra të ndryshme për të prezantuar një të vërtetë. Me shembuj kuranor, me rrëfime kuranore, me betime hyjnore, betohet Allahu xhelle ue ala. Prandaj dikujt për shembull i mjafton një rrëfim. Dikush bindet me një shembull, dikush bindet me një betim. Don që të gjithë njerëzit të kenë këtë sofër të begat Mubarak. Allahu i tha këtij Kuranit libër Mubarak, libër i begat, libër që ka, domethënë, mjaftueshëm argumente, mjaftueshëm ushqim për mendjen, kokën e juaj, zemrën e juaj, mjaftueshëm për t'ju bindë, mjaftueshëm. Madje edhe lloj-llojshëm. Lloj-lloj argumenti, nuk është një lloj, lloj-lloj argumenti. Argumente dhe fakte përmes ë ë ë shembujve të caktuar, përmes fakteve të caktuara, përmes krijimit të njeriut, përmes përmes edhe përmes betimeve. Dhe deri këtu është kujdes Allahu xhelle ue ala. Ne marrim mësim. E ne si duhet me u kujdes për atë tjetrin me e bind. Ndoshta nuk e don këtë metodë, don një metodë. Ndoshta kështu s'kupton, ndoshta e kupton kështu. Po veç të kishe pru një shembull e kisha kuptu ma mirë, e kam pru edhe shembullin. Të kishe pru dikush që e ka bo këtë punë, e kisha kuptu ma drejt, e kam pru, rrëfimet e Kuranit, e tjera, e tjera. S'ka arsye, gjithashtu e mbyllëm atë. Nga objektivat edhe qëllimet e betimit gjithashtu është të nderuar vllezër e motra, është edhe për fund, po themi, të bëhet ndërlidhje mes asaj që Allahu me te betohet dhe asaj që Allahu për te betohet. Kanë lidhje mes vete. Kanë lidhje mes vete. Tash, ndoshta nuk mund t'i lidhim menjëherë, në lexim të parë, por kur e marrim shpjegimin e duhur, e marrim udhëzimin e duhur, do të, do të bindemi se si Allahu xhelle ue ala, do të thotë, ë ë lidh, nuk është nuk është betim i rastësishëm. Nëse këtu Allahu betohet me paraditen dhe betohet për këtë fakt, s'është veç hajt u betu me diçka, jo, jo, jo, është me rëndësi. Për shembull, Allahu kur betohet, uet-tini uez-zejtun, pasha fikun, edhe ullirin, edhe pasha Turin, kodrën Tur, pasha Mekën, për njeriun Allahu betohet, e ka një simbolikë, nuk ka bash rastësisht. Për shembull, "Wal asri innal insana lafi khusr." Pasha kohën, njeri është në humbje. Çfarë lidhje ka koha me humbjen e njeriut? Ka shumë. Ka shumë. Ngase realisht përcaktuesi i humbjes së njeriut është koha e tij. Ai që e ruan kohën, shpëton. Ai që e humb kohën, punë koti, humb. Andaj qëllimi është që të bëhet ndërlidhje mes asaj që Allahu me te betohet dhe asaj, asaj që Allahu për te betohet për të kuptuar ma mirë, domthon shpjegimin që kërkohet ta kuptojmë nga këto ajete. Dhe kjo është e mrekullueshme. Dhe lidhja që kanë bo dietarët janë me të mahnitë dhe dhe dhe tepër mbresëlënëse. Po që të mundohemi inshallah t'i kemi shpalos, me shpalos gjatë trajtimit tonë inshallah në të, në të ardhmen. Dhe të nderuar vëllezër dhe motra, ë Për për pjesën e fundit, pika e fundit e këtij trajtimi si hyrje në këtë temë sot, e që thash zakonisht ka të bëjë me ë ose kjo renditet si pikë e parë në fillim, por e lash për fund që të mbetet kjo shumë e freskët për neve. Edhe tjerat, mos t'i harrojmë tjerat. Nga të gjitha këto që i ceka deri më tani, janë të rëndësishme, të domosdoshme që t'i kemi deri dikun, gjithë harron, po deri dikun t'i kemi të freskëta, t'i kemi në mendjen tonë gjatë trajtimit të mëtejshëm. Pse Allahu betohet? Kur vjen te shembulli konkret e ku aha për çfarë Allahu u betu? me bo lidhjen mes këtij prezantimi hyrës në këtë temë madhore dhe pastaj shtjellimit praktik që do ta bëjmë në vijim inshallah. Dhe pjesa përmbyllëse e kësaj teme është të nderuar vëllezër dhe motra çka pritet të arrijmë me këto tema. Po e kuptuam madhërimin e Allahut, përgjithësisht e kuptuam që i kuptojmë disa betime, disa lidhje, çka. Pritet që të realizojmë shumë gjëra, inshallah. E pritshme që të fitojmë shumë me këto tema. Nga ato, po i përmend disa nga këto pika. E para të nderuar vëllezër dhe motra, ajo që aludova deri më tani, e duhet me aludu vazhdimisht është, se me këto tema e rregullojmë kaosin në jetën tonë. Kemi kaos Nuk kemi prioritete të duhura. Për shembull, nëse ia japim dikujt një letër, një muslimani, me sinqerisht, sinqerisht, realisht nga jeta e përditshme, jo nga imagjinata, realisht, shkruaj 5 prioritetet në jetën tonë. 5 prioritetet që i ki në jetën tonë. Janë pa kompromis, këto janë gjithmonë të parat. A do të jenë këto prioritete në përputhje me ato që Allahu kërkon? Kjo është ajo sfida jonë që duhet vazhdimisht me testu veten tonë. Vazhdimisht me testu veten. E po, për ta rregullu këtë prioritet, për t'i rregullu prioritetet si duhet, për të ditë se çka janë për neve, domethënë, prioritetet e mëdhaja në jetë, vijnë uh, betimet hyjnore të na ndihmojnë me lejen e Allahut të madhëruar. Pra e pritshme është që ne do ta rregullojmë jetën tonë, ta sistemojmë jetën tonë, ta ndërtojmë mbi baza të shëndosha dhe ta rregullojmë sipas prioriteteve të duhura që dalin nga fjalët e Allahut xhele ue ala. E dyta, të nderuar vëllezër dhe motra është, domethënë nëse i rregullojmë këto prioritete, atë ne kuptojmë se ça janë tema që duhet me u marrë me to. Momentin kur mirrena me tema që duhet me u marrë, me automatizëm ne braktisim tema që nuk na përkasin, s'kom kohë për to. Nuk, nuk muj me u marrë me këtë qështje, kom tjera punë. Pra për shembull një student, i cili nesër ka provim, madje ndoshta edhe mas një jave ka provim, Dhe ë është i zellshëm, do me dal suksesshëm. S'po flas për raste të tjera, për një student i zellshëm. Dhe ai e ka prioritet tash provimin domethon. Nëse ka prioritet provimin çka bën? E ka prioritet me dal suksesshëm provim, jo me me me me, me një not kaluese, po me një not po maksimale. Ai çka bën? Ai mirret me temat e provimit. Apo, mirret me temat e provimit. Po momentin kur ai mirret me temat e provimit, çka bën? Braktis tema tjera. Nuk kyn nëpër faqe ndryshme. Nuk bëhet pjesë e debateve të caktuara kudo qoftë nëpër portale apo rrjete sociale. Nuk bëhet pjesë, s'kam kohë thotë. Po, nuk më. Mas provimit thotë njëra, ta kry provimin, se këtë e ka prioritet. Për ne na kemi një provim të madh. Ça me kuptu se nuk është i lehtë. Domethonë, zakonisht ai profesor që të thotë, qito janë pytjet, qe ku i ki, lexoj. Ai ma shumë të frikëson, të atur, subhano, po me ka dhënë pytjet, domethonë, si duket, nuk ka lehtë me, me u përgjigj në të vërtetë. Edhe formulimi i pytjeve të varrit është formulim për ne i zakonshëm, por ju edhe përgjigjja është e zakonshme edhe e lehtë. Por t'u përgjigjë në ato pytja duhet, me të vërtet, një jetë e tërë, një libër i jetës i tërë, i studuar, dhe e, e, e, i sinkronizuar dhe i rregulluar mirë me përgjigjet e varrit. E atër mund të japësh përgjigje. Kush është Zoti yt? Feja jote, këtë njëri që kemi dërguar, kush është? Pyetje madhore. Domethonë meç, na si kemi këtë provim. Kur të kryjmë këtë provim tani, mirremi me tema të tjera. Ama çdo temë, çdo temë që nuk i shërben përgjigjeve në këto pyetje, të jemi të kujdesshëm. Rregullimi i kësaj bëhet me betimet hyjnore. Në çka Allah betohet, e pam. Në çka Allah betohet? Nuk betohet Allahu xhelle për për gjëra, domthon ë uh, që ne kemi shumë shumë gajle. Allahu po të betohet. Prandaj ë uh, momentin kur na mirremi me temat e duhura, braktisim temat e panevojshme. Braktisim debatet sterile që s'kan fryt fare. Braktisim ne diskutimet apo marrjen me punë që nuk na përkasin, nuk janë të nivelit ton, nuk janë të kompetencave tona. Dhe kjo është smundje e madhe. Që im njërë të rëndëmët, mirë me të jam madhore. Si kështë e ka thënë Omeri, radiallahu teala anhu, për këtë pun që po flisni, i ka thënë të binve. Pejgamberi i kish mbledh luftarët e bedrit, njështë e përzidhë, me ta kish fol për këtë pun. Ju po folni. A që im për gjitha madhore fetare, s'ka lidhje, s'ka dije, s'ka fara, nuk din. Që po fol për këtë pun? Ku ke mbështetje? Ku shjeti me fol për këtë pun? Prandaj këtë kaos edhe të prioriteteve, por edhe të marrjes me punë që nuk na përkasin, shpresoj me rregullu me betimet hyjnore. Spa ku kur, kur Allah të pasha zotin, qashtu ndoshta kemi lëviz, kemi tentu me lëviz këtë problem, kuptimin pozitiv me shëru, me ajete kuranore, me shembuj kuranorë, me rrëfime kuranore, hajt provojmë me lëviz drejt përmirësimit edhe me betimet hyjnore. Dhe kjo është e pritshme që ta realizojmë, inshallah, gjatë trajtimit të këtyre temave. Gjithashtu ajo që është e pritshme dhe që presim me arrit është edhe t'ia kthejmë vetës tonë rolin që na takon. Ngase shpeshherë njeriu në kësoj botë e luan rolin që nuk i takon. Nuk i takon. Dikush, dikush e luan rolin e ndonjë krijese që e, e degradon veten e tij. Nuk ia ka kry rolit. Nuk ia ka kry rolit. Prandaj për shembull me marrë shembull pak larg, veç sa për ta kuptuar. Nëse dojn me inçizu një film, a merr pjesë veç një veç një aktor, jo, ka shumë. Mirëpo ka artist, ka pastaj statist, ata që shëndrrohen në ato. Po ka, ka atë pjesëmarrës në film, po është kalimtar rruge. Neve na duken kalimtarë rasti, jo ata janë kalimtarë të pregaditur që të kalojnë qat rrugë, a kupton. Shpartan për shembull një ka rolin kryesor. Artisti ka rolin kryesor, atje për shembull, që rreth ai është promotori i i i i i zhvillimit të ngjarjes, ai është akteri kryesor i asaj që ndodh, ai është dosido një statist që kalon rrugën e rastësisht të kalon. Të ka dalë, ka dalë. Nuk ka role. Nuk ka role. Rolet do ka me i kthy. Ti ke rolin kryesor. Nëse kem rolin anësor, Dhe Allahu xhelle ue ala në këtë dunja ia ka jap njerit rolin kryesor. Ti ke rolin kryesor, kah ti sillen zhvillimet. Paramendo me lan rolin kryesor, e me shku marr me role anësore. A çmenduri osht kjo pun. Ato role i lun kush don. Po ma lehtë është, ama qit rol s'e lun gjithkush se Allah të ka përgatitur këtë rol me lujt. Inni jailun fil ardi khalifa. Allahu tha në tokë po dërgoj khalifa. Thanë, po, jo njëri, me rol të khalifës. Asnjë krijesë s'e ka këtë rol. As melaiket, as xhinët, as kafshët, as bimët. S'ka këtë rol, veç njëri ka këtë rol. Rolin e khalifës në tokë. Rolin e, e, e bartësit të emanetit të Allahut në tokë. Dhe Allah veç ty, veç ty njeri dërgoi shpallje. Këtij edhe menaxhimin e tokës, rreth tij sillen ngjarjet, rolin kryesor e ka. E lën këtë rol, shkon luan role të tjera që nuk i takojnë e përmbuzën, e nënçmojnë. Prandaj qysh me ia kthy vetes këtë rol, qysh m'u kthy në në në skenë atje ku luhet roli kryesor. Me betime e kemi me tentu inshallah. Me ia kthy vetes rolin kryesor. Çfarë? Çfarë ku rolet? Madje, madje Aq larg mund njeri me shku në luajtjen e këtij roli sa që ndoshta Allahu duhet me po kur po ngurtim është Allahu betohet që të kthehesh pastaj këtu. Të duhet një fuqi e madhe për t'u kthy në rolin e duhur. Ne do të tentojmë që me me me, me fuqinë e betimeve të Allahut tebareke ve teala ta kthejmë timonin që që që po na rrëmben nefsi, po na rrëmben shejtani. Ta kthejmë këtë timon me zemrën tonë ka Roli i duhur, t'i kthehemi skenës, ngjarjeve të duhura atje. Shikoni Allahu xhel-le ue ala ka rrëfyer për historinë e njerëzimit në Kur'an. Nuk është ajo historia që mësojmë gjithkund nëpër libra të ndryshme. Jo, një libra është një histori e veçantë që Kur'ani flet për ta. Është se historia e Kur'anit tregon se ngjarjet në dunja janë sill rreth temave të caktuara. Janë sill rreth temave të caktuara. Nuk kanë qenë problemet kryesore të njerëzve gjatë historisë, tokat e ku di çfarë jo, jo. Pejgamberët kanë qenë aktorët kryesor. Misioni i pejgamberëve ka qenë misioni më i rëndësishëm. Dhe kësaj janë sill shumë zhvillime kështu me radhë. Pra ne kemi me u kthy në këtë skenë të ngjarjeve, jo larg me shku atje. Ktu është, ktu luhet. Ktu është rëndësia. Ai që do me me me me pranoj për shembull të ndërruar veshë të motra. Dikush don për shembull ë ë ë ë ku e di çfarë tash, domethënë një produkt t'caktuar me reklamu. Ama nuk e reklamon në asnjë nga këto që janë të njohura. Ku e ke qullo? Nuk e shet në tregun e duhur. E ku po shet? Ju më dal qeti pak këtë shtëpia pak mangat apo. Po e rëndosh more ti këtu qetu shitet, nuk shitet atje. Apo Po këtu, qetu shite, qe, qetu është tregu, do të marrë qetu. Ndaj, qetu është, qetu është, domthon, roli, qetu rëndësia, qetu është zhvillimi, qetu është ngjarja, do të më këtu qetu. Ku je shkuar ti atje? Shkundet në tregje, je praktikisht automati. S'ka aty kërkush më. S'është më rëndësia atje? Atë mund të më kunosh edhe një skallabllak, po sa më rëndësi kush isha ata, sa të marr kërkush me tas. Ku je shkuar ti? Kuptoni? T'i kthehemi, t'i kthehemi vetes tonë, t'i kthehemi rolit tonë. Me çka? Me betimet kuranore. Gjithashtu nga ajo që synojmë të realizojmë inshallah me këtë takim është të përgatitemi për ahiret. Përgatitje e duhur. Ngase udhëtimi është i gatë, domthon na duhet furnizim. Është është çështje madhore për jetën tonë. Është vendimtare për jetën tonë. Suksesi në ahiret është vendimtar. Shpëtuam, dolëm selamet. Nuk shpëtuam, Allah në rujtë. Allah, Allah në rujtë nga këtë përfundim i keqë. Mirë po, për të siguru për të mirë, du të më pregadit. E pregaditja edhe udhëtimi i duar. Në jena në udhëtim, në jena udhëtar. Gjatë udhëtimit duhet me pas pregaditjen e duhur. Duhet me njoft peripetit, duhet me njoft faktorët që ndihmojnë me ec tutje. Duhet me pas uh, mjetin transmetues të fuqishëm. Me pas të mirë, të sigurt, të rahat, me udhëtu. Andaj këto synojmë me realizu përmes dhe me i konkretizu dhe me i përmbledh, insha Allah, përmes betimeve hyjnore. Pregaditja për ahiret, kur shohim që Allah po betohet, ka, Kur shohim se Allahu xhele po përmend këtë, ki mendjen, e tjera, e tjera. Prandaj, synojmë që, domethënë, të realizojmë pregaditjen e duhur për ahiret, udhëtimin e sigurt ka ahireti, duke eliminuar rreziqet, duke larguar barrierë dhe pengesat, duke hapur rrugën e duhur, duke ecur sigurt, me furnizim të mjaftueshëm, deri n'xhenet. Andaj një nga objektivat që synojmë me realizu me temat tonë është edhe t'ia lehtësojmë çdokujt prej neve udhëtimin drejt Allahut tebareke ue teala. Dhe domthon për fund po e përmbyll, nuk është e fundit, po për fund domthon që synohet me këtë temë është edhe që krahas ose që përmend domthon edhe prioritetet edhe praktika që ç'na përket edhe roli i duhur edhe përgatitja për ahiret edhe e fundit që du me përmend për fund është domthon të arrijmë të arrijmë të fitojmë një imunitet të mjaftueshëm që me lejen e Allahut na mbron dhe na ruan nga çdo manipulim, zhvendosje dhe mashtrim. Allahu xhele ue ala i tha Ademit alejhi selam. Qe xheneti, këtu ki me met. Këtë mos e ha. A ishte kështu. Erdh shejtani edhe me betim e manipuloi. E ka njerëz që të betohen me të mashtru. E betimi i Allahut ruan nga mashtrimi. Ve kasemehuma, inni lekuma leminen-nasihin. Allahu kështu tha. Shejtani u betua, pasha zotin. Unë e kam veç me ju këshillu juve. Unë veç e kam me ju thonë që nëse doni me metë përgjithmonë qitu, qita hane. Sa njerëz vijnë thonë, pasha Allahin, unë jam i sinqertë, pasha Zotin, unë veç po du po me për të mirën tane. Ku me dita a asht ashtu a jo? Kqyr Allahin çka u betu, atje. Betimi i tij është në përputhje me betimet e Allahut. Betimi i tij edhe tema që po t'betohet, a është në përputhje me betimet e Allahut apo jo? Nëse nuk është, leji betimet, njëqind mijë herë le t'betohet, falë, po së më jopë. E betimi i Allahut është njëfarë lloj, është njëfarë lloj garance se betimet e tjera janë me vend apo janë pa vend, janë të sinqerta apo nuk janë të sinqerta. Me betimin e Allahut ti e kupton. Sa njeri betohet në këtë dunja, po betohet rrejshëm, betohet keq, Këto pesë objektiva madhore që synojmë me i realizu në takimet tona, të nderuar vëllezër dhe motra, njëri prej tyre në u realizoftë, është hajr i madh për neve. E mos flasim që synojmë, pa dyshim të gjitha me i realizu inshallah, e tash varet prej neve. Sa kyçemi në këtë temë, sa e përcjellim këtë temë, sa i marrim seriozisht trajtimet e dijetarëve në këtë temë, sa i shndërrojmë në program jetësor temat e tilla e kështu me radhë. Allahu na lehtësoftë, Allahu na ndihmoftë, Allahu gjendjen na e përmirësoftë, e kjo është nismë, bismillah, në këtë temë madhore, Allahu na dhashtë sukses, do të vazhdojmë inshallah që nga java e ardhshme, pastaj të shpalosim edhe praktikisht këto betime dhe, e, t'i shtjellojmë sipas asaj që e përmenda ma herët unë. Domethënë, edhe kush betohet, edhe në çfarë betohet, e për çfarë betohet, dhe pse betohet, e kështu me radhë, dhe lidhja mes këtyre betimeve, që në fund të marrim një udhëzues praktik për të vazhduar tutje dhe realizimin e temave që i cekëm në fund. Prioritetet, braktisja e asaj që nuk na përket, praktikisht heqja e asaj teme që nuk duhet. Roli që e ke, kthehu, kthehu në ngjarje, kthehu në rol, kthehu në aktualitet. Praktikisht përherë dhe imunizohu. Ruhu nga betimet e rrejshme, ngase kështu Ademi u dëbu prej xhenetit, me betime të rrejshme. Allahu na ruajt, na përmirësoftë gjendjen, shumë faleminderit për, për, për, për vëmendjen, për përcjelljen, e ne do të vazhdojmë që të takohemi inshallah prapë në takimet e ardhshme deri atëherë Zoti ju ruajt selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh